Instants musicals amb Rafael Corbí. Personatges destacadíssims del món de la música que ens acompanyen i als quals els hi fem sempre 5 cèntims per tots els nostres oients aquest és el cas d'un d'ells, que avui ens acompanya la bona música de Jerry Jeff Walker. Serà present amb uns minutets a través del nostre programa. Jerry Jeff Walker, un d'aquests intèrprets de sempre de la música americana, cantant i compositor, nascut el 16 de març del 1942 a Nionja, a New York. Més conegut com The Gypsy Songman. Un personatge molt més conegut per la seva cançó Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn out shoes with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoes, he jumped so high, he jumped so high. Then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of age as he spoke right out. talked of life, talked of life. laughed, slapped his leg a step. He said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. Mr. Bojangles és una de les cançons, sens dubte, o la que més, de Jerry Jeff Walker, la més versionada i la més coneguda de totes les cançons que ell m'hagi escrit mai. És una cançó que tracta sobre un artista molt, amb molt de talent, però també alcohòlic. Un artista que va ser empresonat a Nova Orleans i que només volia donar el nom de Bojangles. Era el sobrenom d'aquell famós ballarí anomenat Bill Robinson. Mr. Bojangles. El personatge Jerry Jeff Walker, que va ser un dels capdavanters d'un moviment folk, sobretot també a través d'una banda anomenada Circus Maximus al costat de Bob Bruno a finals dels anys 60 i després en el món de la Outlaw Music des de que es va traslladar als anys 70 a Austin, a Texas. Molts dels noms d'aquella època porten associat el nom de Jerry Jeff Walker al seu costat com Michael Martin Murphy, Willie Nelson, Guy Clark, Wylon Jennings o Tones Van Zandt. George Walker ha escrit cançons eh, que han estat estrelles a la veu d'altres artistes com L.A. Freeway de Guy Clark, Lap Against and eh, The Wall Running Back and The Mother de Ray Willie Hubbard, el eh, The Heart of Saturday Night de Tom Waits, el London Homesick Blues de Jackie Pina. Drinks and tips ja Jeff Walker tindria moltíssimes cançons per escoltar, però què tal si avui amb el nostre mini espai us portem un record, eh, que és una cançó de l'any 1977. Una cançó que va ser el seu més gran èxit a les llistes del US Country, concretament un número 10, des de la realització del seu àlbum On. Amen Must Carry On. Robert Walker ens porten el Living Texas, la cançó que escoltarem ara mateix també amb el nostre programa. Well now, Texas, I'm just a little lost and beaten down Yeah, like a morning star ahead of me, I'm fading out But if I make it to the border of that Rio Grande, guess I can make it for one last sunset across the prairie. In Texas this morning, the sounds they just sing to me. alive again. every footstep setting me free. If I keep my spine in touch with you, the good time we spend in those hills, there will always be a part of me. Yeah, the living but Texas memories. It's say everything seems to be moving on, so I'm moving on. I don't deny I get a loneliness that comes